وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ Na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha, hakika wasioamini akhira bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majina ya kike. Wama lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhana tu na dhana haisaidii chochote mbele ya haki fa'rid man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu na wala hataki ila maisha ya dunia dhalika mablaghuhum min al-ilm إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake. na yeye ndiye anayemjua zaidi mwenye kuongoka. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna, ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, ili awalipe waliotenda ubaya kwa walioyatenda na waliotenda mema awalipe mema alladhina yajtanibuna kabaira alithmi walfawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'u wasi'ul maghfirah هو اعلم بكم اذ انشاكم ardi wa idh antum اجنه fi butuni ummahatikum فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu. Hakika Mola wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi. yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. Allahu akbar, Allahu akbar. La malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyo vyao haufai kitu ombezi wao isipokuwa baada ya kupewa idhini huyo muombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini akhera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake. Wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka na dhana haifai kitu mbele ya haki basi jitenge nao hao makafiri waliopuuza Qurani na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu wakiyakataa yenye maslaha nao hayo wanayafuata katika itikadi zao na vitendo vyao ndiyo komo waliyofikiria katika elimu Hakika Mola wako mlezi anamjua vyema anashikilia upotovu na anamjua vyema alielekea kupokea uongofu. Na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliomo katika mbingu na ardhi kwa kuviumba na kuvidabiri ili awalipe waliopotea wenye kufanya viovu vitendo vyao na awalipe waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwa kubwa, naye anayochukiza mno. Lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogo ndogo. Hakika Mola wako mlezi ni mkuu wa kukughufiria, naye anajua vyema hali zenu. Kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu katika hali zenu mbalimbali za kukua na kugeuka. Basi msikae mkijisifu nafsi zenu kuwa mmesafika kwa kujigamba na kujifahari. Na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamungu wake.